Sura 85. Al-Buruđ Sazvješća Mek 22 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. والسماء ذات البروج tako mi neba sa zvijezđima okićenog i dana već određenog i prisutni i onoga što će biti prisutno prokleti neka su oni koji su robove iskopali i vatrom i gorivom ih napunili. Idh hum alaiha ku'ud. Kada su oko nje sjedili. Wa hum ala ma jaf'aluna bil mu'minina šuhud. I bili svjedoci onoga što su vjernici radili. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi l'azizi l'hamid. A svetili su im se samo zato što su u Allaha silnoga i hvale dostojnoga vjerovali.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 Innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Zalika al kabir A one koji budu vjerovali i dobra djela činili, čekaju bašče dženecke kroz koje će rijeke teći, a to će veliki uspjeh biti. Inna batuša rabbika la šadid. Odmazda gospodara tvoga će zaista užasna biti. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. On iz ničega stvara i ponovo će to učiniti. Wa huwa al-ghafurul wadud. I on prašta i punije ljubavi. Gospodar svemira, uzvišeni. Fa'alu lima yurid. On radi šta je njemu volja. Hal ataka hadithu ljunud. Da li je doprla do tebe vijest o vojskama? Fir'auna wa thamud. O faraonu i semudu. Bali kafaru fi takvib. Ali ovi koji neće da vjeruju stalno poriču. Wallahu min waraihim muhit. A Allahu oni neće moći umaći. Bel huwa Qur'anun majid. A ovo je Kur'an veličanstveni. Fi lauhin mahfuz. Na ploči pomno čuvanoj.